Itzian lan, lan egiten eta, bueno, e, donostira joan naiz ez azte buruan. Itzian, ba... <laughs> Eguneko lanak eta beste batzuk be bai. Armarixok, zukaldeko armarixuak e, garbitzen e, eta olako gauzak. E, erropak, eta e, nire alabaren bidaia prestatzen be bai nire alaba joan da e, Inglaterrara. Inglaterra. Tot Hiru hilebetarako. Bai, bai. <laughs> e, lehenengo, bi hastian e, daukate ikasteko inglesa. Eta gero ja e, laborategi, laborategi batean bere, bere lana, bere e, praktikak. Bai eta Erasmus beka, bekakin, Erasmus bekakin e, bai ikastolako mm. ikastolako ikasketan e, bukatu eh, du aurten eta Erasmus bekakin joan da ja mm-hmm. horrekin. Eta hori. Bai. <laughs> ba, gutxi, denbor, e, eguraldi txarra dagoelako, e, zegoelako. E, ba, egon naiz lagunare, lagunekin, lagun batzuekin, eta ba hori etxetik etxera, eta poteo bat e, egitea, egitera, joan gara, eta holan erosketak